Заловиха още две фалшиви пенсионерки по болест, ощетили държавата с над 100 000 лева в цар Калоян, те са хванати след разследвания. От януари 2007 година до момента 62 годишна жена е получила безправно основание 50 000 лева, сумата представлява инвалидна пенсия, вземана след представяне на неистинско решение на ТЕЛК. Друга 66 годишна жена е присвоила 59 000 лева в периода от ноември 2006 година до момента, представяйки фалшиво телково решение пред Нои.